Hei, vai ķēdes jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums ķēdās. Hei, hei! Ir pienācis jau oktobris un arī jauns ķēdās raidījums. Un, ja tu seko mums sociālajos tīklos, tad tu jau noteikti zini, par ko tad ir šis raidījums. Un uh, raidījumā mēs runāsim par svētumu, jo 1. novembris ir visu svēto dienu, un tad arī parunāsim varbūt nedaudz par to, kāpēc vispār mēs svinam šādu dienu. Bet es vēlētos uh, iepazīstināt ar mūsu viesi, kas šobrīd ir studijā. Tad es lūkšu iepazīstināt ar sevi un pastāstīt varbūt nedaudz vairāk par sevi. Labi, uh, slavēts Jēzus Kristus! Un jā, mani sauc Lilian, esmu apustuliskās oblāte pro sanctitate – Tā nozīmē cilvēki, kas velti savu dzīvi dievam, lai palīdzētu cilvēkiem uh, kļūt svēti. Tā nozīmē, prosanktitāte ir uh, par svētumu. Tad uh, tēma šodien ir labs. Jā, ļoti skaisti. Un tad arī, kā jau es pieminēju, mūsu sociālos tīklus, ja esi aktīvs sekotājs mums, uh, tad tu jau uh, zini un varbūt arī atbildēji uz šo te jautājumu, kas bija ielikts mūsu sociālajos tīklos, ja vairāk kā sākums teikumam, kur ir, uh, mums bija lūgums tev pabeigt, svētums ir. Un tad es vēlētos nolasīt uh, tās atbildes, kuras mēs saņēmām mūsu sociālajos tīklos. Un uh, tātad svētums ir cīņa ar sevi, ar grēku, uh, Svētums ir mans ceļš pretī Dievam, svētums ir vienotība ar Dievu, apziņa, ka Dievs tevi mīl, citu mīlēšana. Svētums ir mīlēt, svētums ir darīt visu šajā dzīvē par godu Dievam, svētums ir dziļas un personīgas attiecības ar Dievu, un svētums ir spēja no ārienes nākošo negatīvismu absorbēt un tā vietā izstarot pozitīvismu. Uh, Un tādas ļoti skaistas atbildes no mūsu klausītājiem un sekotājiem, bet tad varbūt jūs varat man pastāstīt, tad, kas ir svētums, tā vēlreiz noprecizēt. Labi, mazliet par svētumu. Tad, um, svētums ir dieva griba vispirms. Un tā es neizgudroju to, bet svētais Pāvils to saka Eh, pirmā vēstulēs eh, tesalonikiešiem, viņš saka, tāda ir Dieva griba, lai jūs kļūtu svēti. Un eh, vispār vecajā derībā arī ir runāt par svētumu, tāpēc, ka bieži vien mēs domājam, ā, tas ir kopā ar Jēzu, Jēzus vēstījums un tā, bet jau um, vecajā derībā ir teikt, ka uh, esiet svēti, tāpat kā jūsu dievs ir svēts. Jēzus mainīja nedaudz to un teica – Esiet pilnīgi, nu, svētī, kā debesu tēvs ir pilnīgs vai svēts. Um, ehm, tad, un tur ir liela atšķirība, tāpēc kā Jēzus atnāca, lai atklātu Dievu, kas ir tēvs. Un um, tad svētums tā ir, um, tā ir arī no nu, kristības. Ja tu, tu vēlas dzīvot pilnīga veidā, uh, eh, kristības žēlastībā, uh, tad eh, tuvēju svētumu. Tas nozīmē, ka tas ir diezgan vienkārši un diezgan grūti. Un nu, gan vienkārši, gan grūts. Um, bet tomēr tas ir arī, mm, kā viens um, klausītājs atbildēja, um, tas ir arī dzīves jēga. Jo mūsu uh, dzīves jēga ir kļūt vienoti ar Dievu. Un uh, eh, svētums tā ir dzīvot pilnīga veida kopā ar Dievu mīlestībā. Jā, nu skaisti. Un uh, tad uh, varbūt kas ir tie svētie arī, kurus mēs pieminam visu svēto dienā un uh, kuri arī varbūt tad ir sasnieguši šo pilnību uz svētumu? Jā, mēs varam teikt, ka no nu, vienas puses svētie ir... Um, ir tie, kas pilnīga veidā dzīvoja kristīgā dzīvē, bet viņi ir cilvēki. Un uh, varbūt tāpēc arī viņi ir tuvu mums, tāpēc, ka nu, mēs varam domāt, kas ir svēts, Dievs ir svēts, un viss. Bet ar to nepietiek, tāpēc, ka nu, Dievs mums aicina kļūt svēts tāpat, kā viņš ir svēts. Un um, svēti ir tie, kas jau uh, ir sasnieguši šo, šo mērķi, kas, um, kas ir centījušies dzīvot tiešām pilnīgā veidā kopā ar Dievu ikdienā dzīvē. Um, un man ļoti patīk, ko mūsu dibinātājs Guglielmo Giaquinta ir teicis par, um, par svētiem. Uh, kāds ir mūsdienu svētais? Viņš ir atvērts cilvēks, viņš ir prieka pilns cilvēks, enerģisks, radošs cilvēks – kurš visu dara ar mīlestību. Un kā e, kopsavilkums viņš teica, svētais ir dieva un cilvēku meistardarbs. Tas nozīmē cilvēkas e, ļauj sevi pārveidot arī. Un um, man ļoti patīk arī viens, um, viens tēls, attēls, kas, kas ir svētais ir kā māls. Un dievs veido, nu, jā, mēs atļausim uh, Eh, Dievam eh, veidot mums, tad um, svētais gārs, um, protams, veido mūs, bet tas nav pē, pret manu gribu. Uh, svētais gārs vēlos, ka es piedalīšos tajā. Tad man jāteikt, tāpat kā Marijā, jā, Dieva gribai, un tad iet uz priekšu. Mm -hmm. Un... Uh... Mēs šobrīd dzīvojam pasaulē, kurā ir daudz stereotipu, ir daudz uzskati, varbūt dzird, kaut, cilvēki dzird kaut kādu vienu lietu, un tad visu uzskatu veido tikai uz šī viena viedokļa un fakta, un tad varbūt kāds ir izplatītākais stereotips vai varbūt vienkārši pārpratums saistībā ar svētumu un varbūt arī svētajiem. Um, es nezinu, ja es tev eh, prasīšu, piemēram, uh, vai tu esi pārliecināta, ka tev jābūt svētā, es nezinu, kas būs tava atbilde. uh, <laughs> es neatbildu bieži uz jautājumiem šeit, bet, uh, uh, nu, cik es esmu dzirdējusi par svētumu ir, uh, un arī, ko es pati teiktu ir par svētumu, ka tas ir tāds arī iepinot pagājušo raidījumu, cilvēka galvenais aicinājums šajā dzīvē, tāpēc es teiktu, ka es esmu pārliecināta, ka man ir jākļūst svētai. Mm -hmm. Uh, man šķiet, ka forši, forši, uh, tas um, ehm, visizplatīgāk ehm, um, pārprātums tas ir uh, Mission Impossible – No, cilvēki saka, nē, tas nav priekš manis, tas ir pagrūti, es nevaru, jābūt varonis un perfekts. Un, tad, eh. un šeit ir vislielākā pārpratums, ka svētums nav um, pilnība, būt perfekts. Tieši otrādi. Um, ja mēs varam ielikt paralēlu, svētums tas ir vienotībā ar Kristu, un uh, pilnība tas ir vai būt perfekts, um, teiksim tā, tas ir ar saviem spēkiem. Eh, svētums ir Dieva dāvana. Un tad, kas mums jādara, tas ir būt atvērti dāvanam. Ja mēs vēlamies, tad Dievs dod šo dāvanu. Bet um, būt perfekt, tas nozīmē uh, savu piepūli, nopelni, man jā um, uzvar sevi ar um, aspektu, varbūt ar vardarbību uz sevi, šaustīt sevi, nē. Tāpēc man ļoti patīk, kad Džakvinta teica, ka svētais ir priecīgs cilvēks. Un, un Dominiks Savio, viens svētais no, no Itālijas, viņš ir teicis, svētais, kas ir bēdīgs, ir viens bēdīgs svētājs. Tas nozīmē, ka viņš ir nu, švaks svētājs, teiksim tā, ja? bēdīgs uh, svētājs. Un es pilnīgi piekrītu to. Uh, svētums tas ir arī uh, kaut ko, ko es vēlos dalīties ar citiem. Bet būt perfekts, tad es turēšu to pie sevis. Nu, un tad attālinā arī no, no citiem cilvēkiem. Nu, nedaudz tā, man šķiet. Jā. Yeah. Un uh, tad uh, jūs arī teiktu, ka svētums ir domāts katram cilvēkam, arī, arī neticīgajiem cilvēkiem, tiem, kas ir tālu no Dieva vai vēl nav atraduši šo ceļu pie viņa, tad tas ir domāts mums visiem. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka jā, svētums ir domāts citiem. Kāpēc? Tāpēc, ka svētumi ir dāvana. Un eh, es nezinu, ja kādreiz tu esi domājusi par, eh, kas ir pirmais svētājs vispār pasaulē. Es nezinu. <laughs> nav nav nu. sanācis tā iedomāties, bet uh, jā, es, es nezinu. mm -hmm. um, bet uh, noteikti tu zini, kad uh, Jēzus um, bija uz krusta, bija divi cilvēki laundarīs, viens pa labi un viens pa kreisi, un viņi runāja ar Jēzu. Nerunāja par, um, par futbolu vai, vai par kaut ko citu, bet uh, viens teica, atceries mani, kad tu būsi savā paradīzē. Nu, ja, īstiem vārdiem es nezinu, kā skan latviski, bet uh, nu, tā bija. Ja? Mm -hmm. Un ko Jēzus atbildēja? Šodien tu būsi kopā ar mani – paradīzē. Un viņš ir tas pirmais svētājs. Bieži vien mēs nedomājam par to, bet man ļoti patīk to domāt arī par to. Kāpēc? Tāpēc, ka labais laundaris, tā kā mēs saucam viņu, Uh, viņš noteikti, ja viņš bija tādā pozīcijā, tas nozīmē, ka vismaz viņš nogarināja kādu cilvēku. Ja? Un ar manu um, ciešanu sistēmu um, tiesāt, nu, uh, tad viņiem jāsieš cietumā, viņiem jā, nu, cieš par to izdarīto un tā tālāk. Bet Jēzus nē, viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir piedošanā, jā, mēs vērsamies pie viņa, tad viņš saka, jā, nāc pie manis. Un, um, un tad, protams, kā uh, svētums ir domāts visiem, uh, arī tie, kas nav um, ehm, kristīti vai ticīgi. Un man eh, arī ļoti uzrunāja kādreiz mūsu dibinātājs, um, viņam bija tāda vizija uzbūvēt um, ēku, teiksim tā baznīcu, bet tas bija vairāk templis, kur būtu altāras katram uh, konfesijam, denominācijam, arī neticīgiem cilvēkiem kas var nākt tur, tāpēc kā svētums mūs apvieno. Tas ir visiem. Um, un tad, um, ko es vēlos vēl teikt par to? Nu jā, um, arī Vatikāns otrajā koncilā runā daudz par to, ka um, tā kā svētums ir dāvana, tas ir domāts visiem. Un tāpēc ir viena daļa no Lumen Gentium um, tas ir viens liels dokuments no, no koncila, kas runā arī par vienu, vienu nodaļu, kas runā par universālā svētumu. Tas Jā. ir visiem. Jā, tā skaista doma, ka tiešām ka mēs visi esam uz to aicināti un ka mums visiem ir uh, iespēja. Tā, bet uh, Mēs, eh, es domāju, ļoti daudz zinām kaut kādus svētos no seniem laikiem, no pagātnes, no viduslaikiem vai no Jēzus laikiem. Un eh, varbūt ir kāds laika posms, kad, eh, vai varbūt īpaši apstākļi, kad ir vairāk svēto vai arī kad ir vieglāk kļūt par svēto, un vai mūsdienās ir vispār viegli vai varbūt tieši grūti kļūt par svēto? Um, nē, es domāju, ka Eh, visos laikos ir, ir eh, grūti, bet iespējams kļūtsvēti. Um, ehm, un uh, ir interesanti redzēt, piemēram, kā svētais gārs um, ehm, tad pamodas, teiksim tā, cilvēku, kas vajag tajā laikā. Ir interesanti domāt, kad, um, kad bija piemēram um, tas rietuma civilizācijā gāja uz leju, tad svētais gārs uh, saucās svētais Benedikts. Un Benedikts atjaunoja ne tikai uh, eh, garīguma veidā, bet arī skolas, piemēram. Viņš sākās um, ehm, e, nodibināt skolu, kur bērni var iet. Uh, tas ir viens piemērs. Kad, kad bija e, reformācija, uh, Tad uh, Dievs arī aicināja Ignācijus no Lojalas uh, iesaisties un um, atnest savu reaģēt uz eh, reformācijā ar sadraudzību. To, ko mēs saucam um, sadraudzību. No? Katrīna no Sienas un, um, un Brigita no Zviedrijas. Divas sievietes vienā laikā, kas divas dažādas vietas – Eh, arī lūdzas par vienotību baznīcā, lūdzas un upurīja sevi tiešām. Eh, Katarīna no sienas no viena, eh, viena veidā, Brigita cita veidā, bet nu vienalga. Un es domāju, ka Dievs arī pamodas svētī, kam, kam mums ir vajadzīgs. Um, varam domāt arī uh, mūsdienas, no tuvāk mums. Mums ir svēti pāvesti, Un tagad mēs dzirdam, nu, dažreiz cilvēki runā um, pret pāvesta domām un tā, bet iepriekšā gadsimtā mums ir svētais Jānis 23., svētais Pāvils 6., kas, kas bija tiešām cilvēki, kas nesā gaismu, mūsu pasaulē. Janis 23. tas bija vairāk par mieru, eh, Pāvils 6. par eh, dzīvību, aizstāvēt dzīvību jau tajā laikā eh, ar encikliku, ko viņš, mm, ko viņš rakstīja. Un, bet, piemēram, 19. gadsimtā um, Ziemeļu Itālijā, netālu Torino Piemonte tā rajonā, bija daudz svētī. Un ir ļoti interesanti, ka tiešām viena vieta, kad e, bija grūti, tad sociāla apstākļus bija ļoti grūti, bērni gāja e, strādāt un tā, tad Dievs uh, izvēlējās Jāni Bosko, lai strādātu ar viņiem. Cits vēte, kas dzīvoja arī Torino, bija Kotolengo. Viņš nodibināja liela pilsētā, kur um, arī nodibināja um, slimnīcu. Uh, un pieņēma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ehm, kas, kas bija stumti malā un tā, nu, to, ko pāvest Francisks tagad sāca periferija, tad ehm, tie cilvēki ehm, bija tu dzīvoja tur kopā. Nu, tas nozīmē, ka vienalga kādā vietā vai kādā laikā Dievs pamodas svētis, lai viņi būtu kā liecinieki. Nu, tagad, piemēram, mums ir uh, Eh, es nesen lasīju vienu grāmatu Svētie, kas ir džinsos. Ja mēs ņemsim, piemēram, eh, Karlo Akutis, no, nu, viens no, no pēdējai, eh, svētīgais, kas drīz būs svētais, viņš ir jau pasludināts kā, kā svētais, bet no kanonizācijām mēs runāsim arī par to. Um, vēl ne, nebija, un mēs nezinām, kad būs. Es ceru, ka būs nākamgad, kad ir jubilējas gads. Nu, no, redzēsim. Uh, ko pāvests lems. Bet jauns svētājs, eh, kam, kam ir ehm, botes, nu, zarkā, un tad, kad, kad atvēra zarku, viņš ir kā, nu, tas eh, ķermeni nesaturē, Un um, ehm, interesanti redzēt, kā, kā viņiem ir apģērbi. Nu, tas nav tas svētājs, kas ir eh, tas, kas nekas, nekustas un tā. Nē, viņš ir normāls jaunietis mūsdienās. Un Dievs to vēlējās, es domāju, jā. Mhm. Jā, un tad uh, svētums ir uh, tas, kas mūs vieno, jūs arī teicāt, ka mūs vieno tas svētums, un varbūt tad jūs uh, pieminējāt arī Katrīnu un Brigita, Brigitu, jā. jā, un jā. Uh, varbūt tad uh, ir arī kaut kādi Tāpēc, kā jūs domājat, varbūt arī šobrīd notiek tā, ka svētais gars darbojas vairākos cilvēkos vienlaicīgi, viņiem nemaz nezinot par vienu un to pašu lietu. Jā. Tieši tā. Uh, šeit no Eiropā mums ir Karlo Akutis, bet Brazīlijā ir cits jaunietis, um, Afrikā arī uh, Nu, ir, ir, man šķiet, ka tajā, e, šai, tajā laikā ir um, jauni, e, jaunietis um, vai jaunas e, meitenes, ko baznīca redz vairāk un bidīt uz, um, uz um, kanonizāciju, bet ir arī um, daudz, kas liecina sabiedrībā, advokāti, uh, Ehm, pārvests Francisks, viņš bija tikko Belgijā, un tur, pirms kā viņš atstāja Belgiju, mana <laughs> dzimta, dzimta zemē, um, ehm, viņš teica, es eh, bīdīšos uz priekšu, uz priekšu um, ehm, karalām būdojam beatifikāciju. Un kāpēc? Tāpēc, kā viņš aizstāvēja dzīvību. Un pāvests redz, ka tas ir vajadzīgs tagad viņš nekad, Baudouin nekad uzspieža savu ticību, lai teiktu kaut ko, bet, kad bija uh, eh, nepieciešama parakstīt likumu par abortu, viņš teica nē. Viņš atteicās no amatā, tad viņš palika 36 eh, stundas, viņš nebija karalis vairāk, un tad um, tas bija iespējams, konstitūcijā to uh, atļauju, un tad uh, eh, premjērs parakstīja šo likumu. Bet viņš teica, es nevaru, es, tas ir pret sirdsapziņa. Un tad uh, es nevaru to darīt. Un um, ehm, pāvests jūta arī, ka tas ir svarīgi tagad, kad, um, kad uh, nu, dzīve mums ir, bet tas nekas, nu, ar bērniem, ar veciem laudiem, um, ehm, nu, un pāvests saka, nē, ir vajadzīgi cilvēki, kas aizstāvē to arī tādā amatā. Um, ehm, Itālijā, piemēram, ir vairāki arī advokāti, kas uh, upurēja savu dzīvi, lai aizstāvētu citu cilvēku dzīvi. Tie ir liecinieki, nu, mūsdienās liecinieki, man šķiet, un svēti. Jā, paldies tiešām par šīm ļoti tad es varētu teikt, skaistajām jā, atbildēm, jo tāda uh, cerības arī pilnām, ka mēs visi esam svēti, mūs visos, nu, mēs visi esam aicināti uz svētumu, mūs visos arī darbojas svētais gars, un uh, Var, uh, mums jau ir uh, lēnām pietuvies raidījums pusē, un ir pienācis laiks mūzikas pauzei. Es vēlētos palūgt, tagad uh, pastāstīt, kas būs šī dziesma, kas skanēs, un uh, nedaudz arī kāpēc. Man šķiet, ka tas būs priecīgi, priecīga dziesma um, no nu, franču valodā. Tā sanāca uh, Eh, viens eh, draugs priesteris no Afrikāna, ka Afrikā, kas eh, dzīvo Belgijā, kas kalpo arī tur, ierakstīja šo, šo dziesmu, un man ļoti patīk, tāpēc, ka viņš ir priecīgs, tas ir viens, priecīga dziesma, priecīgs priesteris un priecīga dziesma, un arī um, kā mēs nevaram tevi pielūgt uh, Dievu. Tas ir tas nosākums un uh, referents arī. Um, tu esi tik liels, tik labs, nu kā mēs nevaram tevi pielūgt. Klausamies! come on. pas te louer. Comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment, comment. Tu klausies raidījumu kedās. Un mēs esam atpakaļ pēc priecīgas dziesmas, kas saskana ar priecīgiem svētajiem, un eh, kā jau ierasts, ir laiks ātriem jautājumiem iesildīt balsi pēc mūzikas, un tātad pirmais ātrais jautājums ir, vai katrs cilvēks var kļūt par svēto? Jā. Ļo, ļoti ātri, un tieši pareizā doma ir uztverta. Un tad eh, nākamie divi būs eh, tādi vairāk, ka jāpabeidz teikums. Tātad ah. teikuma sākums ir mīļākais svētais. Uh, eh, Arsas Prāvests, uh, Jean-Marie Vianney, mm. no nu, Jānis, Jānis Marija Vianney, no nu, Francijas. Mm -hmm. Nu, viens no tiem, tāpēc, ka man ir daudz, <laughs> grūti izvēlēties. Un tad man svētuma ceļu palīdz iet – uh, svētajiem rakstiem, lūkšanā. Mm -hmm. Jā. Un tad, jā, ar, arī ar šo mēs atgriežamies atpakaļ pie tādiem garākiem jautājumiem un, un uh, varbūt tādām dziļākām atbildēm un vairāk paskaidrojumiem. Un tad, uh, kā varbūt, jā, uh, pēdējais ātrais jautājums tad arī bija par to, kas palīdz iet svētuma ceļu, bet tad uh, varbūt tāds, ar ko sākt, uh, <laughs> ko sagaidīt no šī ceļa un vispār kā to iet? Uh, tad sāksim ar, ar sākumu, varbūt kā palīdz līdzekļiem tas ir tiešām uh, svētajiem rakstiem, lūkšanā, sakramenti, it īpaši Eukaristijā un grēksūdzē, um, ehm, lūkšana gan kopīga, gan individuāla, um, bet lūkšana, kas ir tiešām satikšanas ar Dievu. Un nu, tas nav tikai, nu, kā mēs teiksim, eh, teicam skaitīt lūkšanu, bet uh, tiešām tas ir tas sarunā ar Dievu, uh, kā es runu ar draugu Es klausos viņu, es ne tikai runu, bet es klausos viņu, vēlos no nu, tās dialogs. Tas varēs būt arī kāda laba literatūra, kas palīdz arī e, ceļā uz svētumu vai labā grāmatā. Un e, vēlos tomēr teikt par e, pāvesta Franciska grāmata, tas ir grāmata, tas ir vairāk apustuliskais pamudinājums gaudētēt exultātē. Uh, Uh, varbūt, kā, ja mēs neatbildēsim uz visiem jautājumiem, uh, kas rodas uh, klausītāja sirdī, šeit viņi var atrast atbildi. Tad um, gan par uh, prieku un humora izjūtu, piemēram, nu, tas, kas man nāca šeit uh, zem rokām, uh, tad labā, labā grāmata, bet arī varbūt films var palīdzēt arī Nu, tagad ir, ehm, ir tas The Chosen seriāls, jā. Um, ehm, mēs skatījāmies vairākas epizodi tur un, um, un man ļoti uzrunāja dažas lietas, kas eh, runā savādākā veidā nekā, kad es lasu evangeliju, piemēram, jā. Eh, vai tas ir podkāsts un eh, nu, tā, jā. Jā, un uh, varbūt tad uh, ir kaut kas tāds, kas uh, tagad es apņemos, eh, es tagad iešu to svētuma ceļu, un uh, varbūt ir kaut kādas jau lietas, ko es varu sagaidīt, ka varbūt, nu, es nezinu, nu, ne uz, uzreiz, ka man dzīve paliks grūtāka, jo man būs kārdinājumi vairāk, bet varbūt uh, tieši otrādāk, varbūt viss paliks vieglāk un uh, skaistāk un, uh, un saule spīdēs spožāk. Uh, varbūt tas ir atkarīgs no Dieva, kā viņš mani vadā vai tevi vadā. Um, ehm, bet nu, noteikti būs arī caur ciešanām. Uh, kāpēc? Ne tāpēc, ka um, kristietis ir mazokists, nē, bet tāpēc, ka Jēzus izvēlējās šo veidu. Nu, es domāju, ka tas ir pirmais jautājums, kas man būs, kas es došu uh, Jēzum, kad es satikšu ar viņu, kāpēc caur krustu? Nu, viņš varēja um, atpestīt pasauli savādākā veidā, bet nu, tas ir caur krustu, lai droši vien, lai um, arī satiktu ar katru cilvēku, lai neviens nevar teikt, ah, nu jā, viņš dzīvoja viegla veidā, bet man ir ciešanas, jā. Um, nē, Jēzus gāja kopā ar mums, un tāpēc viņš izvēlēja tādu veidu. Uh, bet nu, es uztveru, ka Um, ja es saku, iet svētumā ceļā, tas nav oh, tagad jā, jāliek malā visu, neskatīties uh, futbolu, neskatīties šito, un neiet uz teātri, un um, neēst picu, uh, e, tikai zvaigu dārzeni, piemēram, kas ir ļoti veselīgi, protams, jā. Nē, bet um, dzīvot normālā veidā, bet visu ar mīlestību. Man ļoti patīk, piemēram, um, svētais uh, Laurent de la Resurrection, tad augšam celšanas Laurent no, nu, no, nu, no nu, Francijas viņš bija, um, karmilišu tēvs, viņš pavadīja visu savu dzīvi gandrīz virtuvē, kalpodams brāļiem virtuvē. Un kāpēc viņš ir svēts? Nu, tāpēc, ka, kad viņš gatavoja omleti, saviem brāļiem. Uh, viņš saka, es, um, es strādāju un gatavoju šo, arī kad es laužu olas ar mīlestību. Domādams, ka es kalpošu Dievam tādā veidā. Un viņš ir svēts. Um, viena māsa, Es neatceros, kādā gadsimtā tā bija, bet nu, viņa sapnoja kļūt par uh, misionāri. Un uh, Un tad, jā, viņa bija sūtīta Ķīna, lai um, kalpotu tur, bet ko viņa darīja visu savu dzīvi? Viņa rūpēja par vis, vistam. Nu, tur mm, klusteri bija vistas, un viņa rūpējās par tām. Bet viņa to darīja ar mīlestību, viņa zināja, nu, Dievs man sūtīja, lai to darītu, es darīšu ar mīlestību. Un viņa ir svēta. Um, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam dzīvot, un mums jādzīvo savā dzīvē. Un uh, pāvests Francisks uh, šajā, šajā gaudētie rezultātē, no nu, tas ir priecājieties, uh, priecājieties un gavilējiet, viņš saka, ka uh, svētājs ir tas, kas dzīvo savā dzīvē pilnīga veidā, ar mīlestību. Um, ļoti interesanti, kā, kā viņš saka. Ja, ja drīkst, es, um, es lasīšu to uh, kā piemērs. Viņš saka, sīviete iet uz tirgu iepirkties, pa celām satiek kaimiņie, sākt ar to runāties un viss tiek kritizēts. Nu jā, bet tad sīviete saka sev, nē, ne, es par nevienu neko sliktu ne, nerunāšu tas ir solis virzienā uzsvētumu. Pēc tam mājās dēls grib ar viņu runāties ar sa par savām fantāzijām, un viņa kaut arī ir nogurusi, apsēžas blakus un pacietīgi ar mīlestību uzklausa dēlu. Tas ir kārtējās svētarīšais upuris. Vēlāk, kad viņu pārņem nemiers, Viņa atcerās jaunavas Marijas mīlestību, paņem rūžkroni un lielā ticībā lūdzas. Tas atkal ir svētuma ceļš. Tad viņa aiziet ārā, satiek nabagu un apstājas, lai ar to no sirds parunātos. Arī tās ir solis uz priekšu. Nu, no tas nozīmē, ka svētums tas nav pārdabiskas lietas, ko mēs darīsim. Nē, um, neviena, es nesen lasīju to, ka neviena svētājs darīja uh, brīnumu nu, ar saviem spēkiem dzīves laikā, bet darīja visu ar lielu mīlestību. Un uh, pasen es dzirdēju vienu pristeri, kas teica, uh, svētājs ir tas cilvēks, kas nepāriet nu, uh, ceļā ar sarkanu luksaforu gan kājām, gan ar divu riteņiem, gan arī ar mašīnu. Cilvēks, kas dara tas, kas viņiem jādara, varbūt kā man nepatīk, tāpēc kā man jāsteidzas, bet es tomēr vēlos respektēt arī sabiedrību. Ne, neielikt citu cilvēku bīstamīgā uh, vietā vai situācijā. Mm. Jā, tad... Uh jā, tiešām tādi lab, tāda dziļa doma arī, jo uh, arī domājot par to, ko jūs sākumā teicāt, ka daudziem cilvēkiem saistās ar to, ar vārdiem mission impossible, ka tomēr tā nav un ka, ka mēs katrs varam iet uh, to ceļu un, uh, ko jūs arī teicāt, uh, ka svētī ir mums tuvu un uh, ir dažādas situācijas, kurās var gadīties, uh, ka ir jāizvēlas sev svētais kā aizbildnis, un tad varbūt kā to izdarīt, jo mums ir tiešām, es domāju, ka ir, ir tiešām daudz tie svētie, un uh, katram ir savs stāsts, un uh, kā vispār uh, saprast, kurš ir uh, tavs aizbildnis? Nu, es nezinu, ja mums ir tikai viens, tas ir pirmais jautājums, varbūt, ka, nu, es nezinu, varbūt, ka esmu pa, mm, pa daudz, es vēlos pa daudz, bet, nu, es, eh, es neuzvēru, ka vajag viens aibnis, nu, eh, man ļoti patīk, eh, piemēram, šodien ir svētā mm, sarkengeli svētki, kad man vajag, piemēram, Eh, vietu mašīnā, kur, kur eh, novietot mašīnu, tad eh, es saucu savus arkangeli, es sūtu viņu, lai viņš um, atstāv vietu mašīnu. Un darbojas. Nu, tā ir viena situācija. Um, otra situācija, protams, viss um, visslavenākais, svētais, kad tu zaudē kaut ko, tas ir svētais Antons, ja? Bet, nu, tieši tiešām tas darbojas. Eh, es eh, jau piedzīvoju to eh, vairākas reizes. Bet tas nav tā, oh, pasaukšu viņu un ir. Nē, no, tas ir dialogā, no, nu, tu zini, ka man tomēr vajag vai to. Varbūt, ka man nevajag, tad es neatradīšu. No nu, tā, um, tiešām tas palauties uz šo svētu. Un e, man šķiet, ka visi ir ļoti labi. Tad grūti izvēlēties vienu un, un otru no. Nu. Nē, um, un ko tas nozīmē, ka mums ir svēto aizbildni? Nu, viņš ir mans draugs, un viņš ir jau pie Dieva, tāpēc viņš var palīdzēt vairāk. Um, man jūtību uzrunēja, ko pāvest Benedikts kādreiz teica. Um, Varam teikt, ka mūs apņem, atbalsta un vada Dieva draugi. Man nav vienam jānes tas, ko es vienatnē nemaz nevarētu panest, un tāpēc viņi ir mūsu draugi, kas palīdz. Dieva svēto pulks man palīdz, mani sargā un mani nes arī. Un tāpēc ir tik skaisti, ka mūsu katoru baznīcā mēs runājam ar, eh, arī par sveitu sadraudzību. Kā sveiti nav tālu. Dažreiz, dažreiz cilvēki saka, ah, Dievs ir tik tālu, tad nesasniegzām. Sveiti ir tuvu mums, tāpēc, ka viņi bija tāpat kā mēs. Um, bet arī ļoti svarīgi atcerēties, ka viņi ne, nav kā uh, tas um, autonomijas galaksijā. Bet viņi ir ap sauli. Ja mēs domāsim par planētiem, no? Nu, Jēzus ir saule un visi svētī apkārt. Viņi saņem gaismu no saules. Viņi nedrīkst ņem uh, eh, Kristus vietā. Kristus ir centrs, bet uh, viņi palīdz iet uh, pie, pie Dieva. Un man ļoti uzrunāja kādreiz kardināls Danēls, tas bijušais uh, eh, Belģijas kardināls, teica, svētie ir kā lifti. Viņi mūs ved tuvāk uh, trīsvienības sirdī. Bet kā lifts mēs nokāpam iekšā, mēs ejam augšā, kad mēs sasniegzām stāvi, kur mums jāiet, mēs nepalikam liftā, mēs ejam ārā. Tas nozīmē, ka viņi ir draugi, kas palīdz iet augšā pie Dieva, bet uh, ir arī tas brīdis, mēs varam teikt, ok, labi, paldies par palīdzību un iet tālāk. Jā, un uh, mēs arī jau pieminējām uh, kanonizāciju, un tad varbūt kas tas vispār ir tā kanonizācija un kāda ir tās nozīme, jo uh, Vai varētu būt arī tā, ka mums ikdienā iet uh, blakus kāds cilvēks, kurš ir svētais, bet mēs to nezinām, jo nav bijusi kanonizācija? Droši vien, kā ir, pastāv vairāk svētī nekā kanonizēti svētki. svētī. Uh, un starp citu, pāvests Francisks, <laughs> atgriezīšos pie viņa, viņš sauc tie par um, ehm, svētiem mums kaimiņos. Um, ehm, italiski tas ir tie, kas dzīvo um, blakus durvim, no? Nu? uh, mūsu ēkā, mūsu koridorā, un um, tie, kas um, varbūt pamanījām, varbūt nepamanījām, bet viņi ir svēti. Tad uh, Atšķirība, kāpēc eh, baznīca kanonizē, beatificē un kanonizē, tāpēc, ka tas ir liels process, um, daži cilvēki. Tāpēc, ka viņi ir kā paraugi. Un uh, mēs varam teikt, o oh, jā, jā, viņš sasniedzā to mērķi, es varu arī. Un tāpēc um, baznīca kanonizē cilvēkus. Nu, um, ir, ir dažādi soli ja mēs runāsim tagad konkrētā veidā par kanonizāciju, e, tas ir process, um, e, ir četri soli. Pirmais ir dieva kalps. Tad cilvēks ir sludināts, uh, e, dievcēs biskaps ar postulators, tas ir cilvēks, kas rūpēs par šo procesu, uh, pieprasa, lai uzkasti, uzskatītu vienu cilvēku, uh, pie, pieprasa svētājiem kreslam Un tad um, ir sludināts par uh, dieva kalps. Džakinta, piemēram, ir dieva kalps. Otrais solis ir godināmais. Um, ehm, un tas nozīmē, ka ir viena pakāpīm uh, eh, augstāk, teiksim tā, biskaps Kloskans ir godināmais tagad. Un ja ir viens brīnums, tad godināmais kļūst par svētīgai. Svētīgo – Äh, piemēram, Karlo Akutis ir svētīgais, äh, un vēl viens brīnums, un tad ir svētājs. Tas ir ļoti īsumā, bet ko tad um, ähm, postulātors uh, äh, skatā? Pirmskārt viņš savāks uh, liecības par šo cilvēku. Viņš sa, uh, savāc arī uh, visu, ko tas cilvēks rakstīja nu, ja tu gribi kļūt svētā ātri, tad neraksti neko. Un tad būs ātrāk. Um, ehm, un tad uh, visu to materiālu sūta uz Romu, un ir komisija, kas apskata to, kas apskata arī uh, eh, svētuma reputācija. Tas nozīmē, kā šis cilvēks dzīvoja kristīgo tikumu. Un, uh, ja tas ja tas ir labi, tad uh, process iet uz priekšu. Nu tā. Um, un par brīnumiem, piemēram, ja, um, ehm, brīnums jānotiek um, ehm, pēc nāvēs. Visu brīnumi, ko tu darīsi šajā dzīvē, no, ne, neskaitās procesijā, <laughs> procesā, tā kanonizācijā vai beatifikācijas procesā. Tad labāk te, um, patautību visu <laughs> brīnumu pēc nāves. Jā, jā tad, jā tiešām tagad nevienu brīnumu nedaram, bet uh, taupamies pēc nāves darīt brīnumus. Un tad, uh, tuvojoties raidījuma izskaņai, varbūt uh, tad nedaudz par to visu svēto dienu, kas uh, drīz jau būs 1. novembrī, un tad kas tā vispār ir par dienu un kāpēc mēs tādu atzīmējam? Nu, ir viegli atbildēt. Visu svēto dienu mēs svinam visi svēti, nu? <laughs> Un tad viss. Bet ir interesanti zināt arī, kā, eh, kā eh, rodas eh, svētki, visu svētu dienu. Tāpēc, ka tas nav no Bībeles, no citi svētki, Ziemassvētki, Lieldienas, protams, tas nāca no, no Bībeles, bet um, visu svētu dienu nē. Uh, Pirmā reize, kad baznīca svinēja šo svētku, bija 4. gadsimtā. Ostrumu baznīcā, Turcijā, Sīrijā, un tas bija vairāk kā visu mocekļu diena. Un uh, svinēja to dienā pēc vasasvētkos. Kāpēc? Tāpēc, ka um, kristieši uh, domāja, svētais gās atnāca un viņš iedvesmoja cilvēku, lai kļūtu mocekļi, Un, um, un joprojām, piemēram, Indijā viņi svin visu svētu dienu uh, eh, dienā pēc vasasvētkos, ne 1. novembrī. Uh, eh, tad svētki ienāca Romā, tas bija um, ehm, 609. gadā, un pāvesta Bonifācijus IV. saņēma panteonu. Ja kādreiz tu biji Romā, vai tu būsi, tad jāapmeklē šo vietu. Tas bija templis veltīt um, visiem dieviem, tas pagānu templis, bet tad pāvest Bonifācijus IV. 13. mājā uh, aizvedā tur uh, mocekļu relikvijas. Un tad viņš ievesti, ievesti, iesvētīja šo templi, kas kļuva par um, uh, baznīcu, kur um, uh, mēs varam arī uh, godināt mocekļu relikviju. Kāpēc 1. novembrī? Tad uh, nedaudz tas bija jau sen, 1. novembrī Keltu tautas Īrijā un uh, eh, Lielā Britānijā svinēja samainu, svētki, kas uh, eh, veltīt mirušajiem. Kad um, pāvests Gregor IV. 835. gadā uh, dzirdēja par to, viņš domāja, nesvinēsim mirušajiem, bet svinēsim visu svētu dienu. Un kopš tā laikā uh, baznīcā svin visu svētu dienu 1. novembrī. Jā, tad interesanti arī vēstures stunda. Jā, tā, un kāpēc Halloweens ir tuvu 1. novembrī? Un dažreiz mēs, mēs sakām, no, svinēsim Halloween, mēs nesvinām um, visu svētu dienu. Es saprotu, ka īrijas tauta svin Halloween, kā mēs to svinām Latvijā. Es nepiekrītu, vai Beļģijā vienalga. Es nepiekrītu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav raksturīgs mums. Mums jāsvin līgo. Jā, pilnīgi piekrītu. Bet uh, Halloween nē, tas ir tikai komerciālas lietas, un kas nav saistīta ar mūsu tradīciju. Tad svinēsim, kas mums ir kā tradīcija, visu svētu dienu, un ar smaidu un prieku, nekā ar bailēm, tāpēc viss ir dumš, trumš piemēram, Sicīļa, viņi svin arī visu svētu dienu un otrajā, tāpat kā mēs, um, otrajā novembrī mirušu dienu, bet ar prieku. Kāpēc? Tāpēc, kā uh, vec, vec vecāki ir tie, kas nes dāvanu. Tāpat kā mums ir, piemēram, vai uh, sveita Niklās, dažas tautas. Uh, uh, eh, ir tā. Vai, um, vai uh, Ziemassvētkos, jā, dāvanas, tur ir uh, eh, 2. novembrī miruši vecvectāki, kas nes dāvana. Lai um, bērns saprot, ka tas nav bailes, nav, nav baidas par to, bet otrādi mums ir saite ar tie, kas ir jau pie Dieva un ar prieku. Un ir arī tādu uh, konfekte kas sauc uh, miršu kauli. <laughs> Jā, briesmīgi. Nē, nē, nē, nē. ir balti tie nu, ar cukuru un tā, ar cukuru. Uh, bet tā ir uh, dāvana bērniem, un viņi nebaidās tad par, arī par nāvi. Jā, nu tad uh, svinēsim visu svēto dienu. Noteikti. Un, uh, Jā, tad paldies tev, klausītāji, ka tu biji kopā ar mums šajā 1. oktobra trešdienā. Paldies tev, Lilian, ka tu atbildēji uz uh, maniem jautājumiem un mūsu kedās komandas jautājumiem. Un tad mēs tiekamies jau novembrī. Atā! Atā! Tu tikko dzirdēji raidījumu kedās. Seko mums Facebookā un Instagramā. Tiekamies katra mēneša pirmajā trešdienā, pulksten 8.00 vakarā.